Dieva tava un dāla un svētā gara vārdā. Amen. Miers lai ir ar jums. Mums ir ar tevi. Godājumie klātsošie, brāļi Mās Kristu, Skaiskalnes draudzē. Bīskapa Edvarda vārdā sirsnīgi jūs sveicu šajā jaunajā baznīcas liturgiskā gada sākumā. Pirmajā svētdienā, kas mūs ievedīs ar vien vairāk pestīšanas noslēpumā, ko īsteno Kristus dzimšana. Kristus nāk, un mēs vienmēr gatavojamies viņa atnākšanai. Šodien priecājos, ka kopā ar mums ir radījuma arī Latvija, kas seko šim dievkalpojumam sveicam katru no jums šajā jaunajā liturgiskajā adventa laika sākumā. Priecājamies un arī pateicamies, ka mūsu vidū ir Latvijas valsts akadēmiskais koris Latvija, diriģenta Māra Sirmā vadībā. Priecājamies arī, ka jūs šeit esiet kā svētceļnieki, esiet arī, lai caur savu talantu, caur savu pienesumu palīdzētu mums iet vairāk pestīšanas noslēpumā. Godāmie klātesošie, šodien arī mūsu vidū ir 12 cilvēki, kas saņems lektora svētību. Svētību, ko baznīca vēlas dot tiem, kas ir sagatavoti un dievkalpojuma laikā lasa dieva vārdu. Tā ir sūtība, misija. Mēs priecājamies līdz ar jums, ar jūsu ģimenēm par šo aicinājumu, ko svētās misijas laikā jūs arī nostiprināsiet, saņemsiet, lai dieva vārds, kas kļūst par jūsu dzīves aicinājumu, to pārdomājot, to sludinot, to lasot, to apcerot, palīdz jums patiešām būt uzticīgiem Kristus lieciniekiem, Dieva vārda misionāriem. Godājumie klātsošie, dievkalpojumu mēs iesāksim, pasvētījot vainagus šīs adventa laika zīmes kopā ar svecēm. Daži no jums esiet tās atnekus, atnesuši šeit, Pasveitīsim ar šo lielo vainagu, un eh, vainaga simbols un krāsa mums atgādina, ka mēs esam ceļā uz Kristus dzimšanas svētkiem. Arvien vairāk dievišķā gaisma, lai pieaug mūsu sirdīs, lai šīs zīmes arī mūs iepriecina, palīdz mums ģimenē lūgties, atcerēties, ka Dievs ir gaisma, kas izgaismo mūsu dzīves. Lūksim svētību vainagiem! Es esmu slavēts, Kungs, mūsu Dievs, mūžības karali. Tu ļauj mums šogad atkal no jauna piedzīvot prieku, gaidot tava dēla atnākšanu. Svetīšos vainagus un svetīšu šīs sveces, kas atgādina mums, ka tu esi mūžīgs un mājo neizsniedzamā gaismā. Dari, lai mēs Kristus gaismas apgaismoti, paliekam lūkšanā un izējam viņam pretī ar ticības un mīlestības gaismu, viņš, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen! Amen. Es esmu slavēts Kungs, mūsu Dievs, mūžības karali. Tu ļauj mums šogad atkal no jauna piedzīvot prieku, tava dēla atnākšanu un svētīšos vainagus. Mēs lūdzam, lai tie mums atgādina par tavu klātbūtni un tuvumu. Dari, lai mēs Kristus gaismas apgaismoti paliekam lūgšanā un izieviņam pretī ar ticības un mīlestības gaismu. Viņš, kas dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Āmen! Pasvētot vainagus, kopīgi arī lūgsim atgriešanās žēlastību, dziedot Kirie, prasīsim, lai mūsu sirdis ir sagatavotas šim evaharistijas upurim. apžēlojas par mums visiem visvarenais un žēlsirdīgais Dievs un piedevis mums mūsu grēkus, lai mūs ievietu mūžīgajā dzīvē. Amen! Godējumie klātsošie, dārgā draudzē, apsēdīsimies un tagad lūkšu valsts akadēmiskā kora diriģentu Māris Irmo aizdegt pirmo adventa sveci vainagā. Īpaši mēs ietveram jūs, koristi, mūsu lūkšanā priecājamies, ka šodien esiet svētceļnieki. Jums ir izvēle. Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas. Redzi, nāk dienas, saka kungs, un es pildīšu labo vārdu, ko esmu teicis Izraēļa namam un Jūdas namam. Tajās dienās un tajā laikā es likšu, lai Dāvidam uzplaukst taisnības atvase. Viņš spriedīs tiesu un taisnību virs zemes. Tajās dienās tiks atpestīts jūda un Jeruzaleme dzīvos drošībā. Un vārds, kādā to nosauks, ir šis: Kungs ir mūsu taisnība. Tie ir svēto rakstu vārdi. no svētā apstuļa Pāvila, pirmās vēstules tesalonikiešiem. Brāļi, lai kungs dod jums kļūt bagātiem un pārbagātiem mīlestībā citam pret citu un pret visiem. Līdzīgi mūsu mīlestībai pret jums, lai jūsu sirds nostiprinātos un būtu svētumā nevainojama mūsu Dieva un Tēva priekšā, atnākot mūsu kungam Jēzum kopā ar visiem viņa svētajiem. Āmen! Beidzot, brāļi, mēs jūs lūdzam un zvērinam kungā Jēzū, ka tajā, ko jūs esat no mums dzirdējuši, kādā veidā jums pienākas dzīvot un būt patīkamiem Dievam. Un kā jūs jau dzīvojat, ka tajā jūs kļūtu arvien pilnīgāki. Jūs taču zināt, kādus aizrādījumus mēs jums devām caur kungu Jēzu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam! Hallelujah. mums rādīja Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstīs svētājs Lūkās. sacīja saviem mācekļiem: Būs zīmes pie saules, mēnesis un zvaigznēm, bet zemes virsū tautas būs šausmu pārņemts un apjukušas jūras un viļņu krākšanās dēļ. Cilvēki pamirs bailēs, gaidot, kas nāks pār pasauli jo debesu stiprumi tiks satricināti. Un tādi ieraudzīs cilvēka dēlu nākam padebešos ar lielu spēku un godību. Kad tas sāks piepildīties, tad skatieties un paceliet savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojās bet pielūkojiet, kā jūsu sirdis neapgrūtinātu negausība, dzeršana un šīs dzīves rūpes, un ka šī diena neatnāktu jums negaidītā. Jo tā nāks kā slāzda cilpa pār visiem, kas dzīvo pa visu zemi. Tāpēc esiet nomodā un vienmēr lūdzieties, lai jūs varētu izbēgt no visa tā, kas notiks, un spētu nostāties cilvēkā dēlā priekšā. Tie ir svēto rakstu vārdi.

draudze, dārgais draugs prāvest, radījuma arī Latvijas klausītāji. Burtiski pirms dažām nedēļām baznīcā noslēdzās biskupu sinode. Viena no garākajām, praktiski gandrīz veselu mēnesi, biskupi bija kopā ar Svēto Tēvu, tika pārstāvēta visa pasaule no katras valsts viens, vairāki biskupi, kas pārdomāja gan laika zīmes, šodienas izaicinājumus un arī sūtību, kāda ir baznīcai, Kristus uzticētai. Un viena no atziņām, kas vijās cauri sinodes darbam, kur eh, katram bija balss tiesības, kur katrs arī izteicās, pārdomāja, klausījās, ko Dieva gars saka baznīcai, ir veicināt lielāku Dieva tautas apziņu par misiju, ko baznīca, ko Kristus mums uztic. Varētu teikt vēl vienkāršāk, atrast, būt laimīgam, īstenot savu kristīgās dzīves aicinājumu. Un, protams, šis aicinājums ir nesaraujami saistīts ar Dieva vārdu Dieva vārds, kas dzīves un iedarbīgs, kas savstrāvo mūsu dzīvi, kur mēs atrodam ne tikai atbildes, bet smeļam spēku, gudrību. Un e, šodien biskupa klātbūtne šeit, šajā draudzē, ir saistīta ar vienu svarīgu kalpojumu, ko šodien 12 lektori saņems jūsu draudzē. Un šeit gribās izcelt e, prāvesta vēlmi, dedzību to izdarīt pēc iespējas labāk un ātrāk. Noteikti jūs, Latvija, esat pirmā tāda draudzene, kas tik lielā skaitā esat sagatavojušies, lai saņemtu šo dāvanu. Lai ar baznīcas sūtību, atbildību, lai pārdomājot Dievu vārdu, nāktu tautas priekšā, nevis lai sprediķotu, bet lai lasītu, pasludinātu, atklātu Dieva vārdu. Bet, eh, dārgie lektori, kandidāti, jūs labi zinat, ka Jēzus laikā Dieva vārds, ko Jēzus runāja, nebija sākumā pierakstīts. Tā bija mutiska tradīcija. Un īstenībā mums pašiem ir jākļūst par Dieva vārdu. Mums arvien vairāk jāļauj Kristum mājot mūsu sirdīs un jāļauj Viņam izgaismot mūsu dzīves. Tāpēc eh, šodien esmu pilnvarots jūsu bīskapa Edvarda vārdā piešķirt šo svarīgo kalpojumu, un arī priecājos, ka arī pats kā svētceļnieks varu būt e, šeit, šī skaistajā diamātes sanktuārijā, svētnīcā. Jūs zināt, ka mēs ne tikai uzsākam jauno baznīcas liturģisko gadu, nomainās liturģiskās krāsas, pat dziedājumi, bet arī mēs caur šo sagatavošanos sagatavojamies arī svētajam jubilejas gadam. Tātad 2025. gads visā baznīcā būs jubilejas gads. Pāvests ir uzrakstījis bullu, tādu vēstījumu dieva tautai, pie kuras būtu labi atgriezties. Bet e, viens no pamudinājumiem, kas vijās cauri šai pāvesta vēstījumam, ir e, šajā laikā, šajā jubilejas gadā, pat ja mēs visi neaizbrauksim uz Romu, mums visiem ir iespēja apmeklēt Dievmātes svētnīcas. Marija ir īpašā veidā cerības māte, un mēs katrs esam ticības ceļā. Un tieši tādā veidā apmeklējot, mēs ieejam šo, īstenojam šo svētceļnieka stāju, ko Marija mums atklāja un atgādina. Tāpēc, brāļi, māsas Kristu, šodien tiešām ir jauns skaists sākums. Un e, Dieva vārds e, mūs atgādina, cik svarīgi ir nebaidīties, jo ar katru dienu mēs tuvojamies laiku beigām. Bet šīs laiku beigas priekškristiešu nav tik daudz saistītas ar katastrofām, ar e, parādībām, ar notikumiem sabiedrībā, bet ar Kristus klātbūtni, ar Kristus otrreizējo atnākšanu. Un tāpēc tā ir cerības vēsts. Mēs to gatavojam savā sirdī, un patiesībā katrs dievkalpojums jau ir šāda vēsts īstenošanās, jo mēs saņemam Kristu, kurš nāk, kurš caur savu atnākšanu mūs arvien vairāk tuvina tai godībai, ko viņš ir sagatavojis un paredzējis katram cilvēkam un cilvēcei. Tikai šodienas evanģēlijā dzirdējam dažus svarīgus priekšnoteikumus. Pirmkārt, Dieva vārds mūs mudina uz modrību. Esiet modri, jo nezināt stundu, nelauziet pārāk galvu, nesiet nodarbināti un neiekrītiet pasaulīgās rūpēs. Dievs nerunā tikai par to, ka mums būtu jādzīvo likumīgi, jāizvairās no visa, kas ved uz grēku, bet arī dzīves rūpes var kļūt par slogu, kas traucē satikt, priecāties par Kristu, kas traucē iepazīt Dievu vārdu un to dzīvot. Piekritīsiet, dārgā draudzene, godējumā radījuma arī Latvijas klausītāji, ka kristīgā dzīvē ļoti svarīgas ir prioritātes kas mūsu dzīvē ir svarīgāks. Vai tas, ko mēs nopelnām, ko mēs iegādājamies, vai tas, kas mēs esam, vai tas, kas mums pieder, vai tomēr šī apziņa, ka esam pirmkārt Dieva bērni, Dieva mīlēti, ka mums ir mūžīgā dzīve, ka mums ir jāpieaug mīlestībā, kā to mudina šodienas lasījums. Lai mēs kļūstam bagāti un pārbagāti mīlestībā viens pret otru, lai mūsu sirdīs ir eh, cieņa, prieks vienam par otru, lai mēs jau vingrinamies mūžīgā dzīvē, kur mēs Dieva klātbūtnē baudīsim svētlaimi. Ja mēs šeit nespējam piedot, nespējam būt žēlsirdīgiem, solidāriem, ja nespējam redzēt otra cilvēka vajadzības, tad tā ir zīme, ka mēs vēl neesam gatavi mūžīgai dzīvēm debesu valstībai, ka mūsu sirdi nav pārveidojusi mīlestība. Un viena no pamatattieksmēm, kas vijās cauri visam adventa laikam, protams, ir kunga nākšana. Šajā laikā mums būs skaisti piemēri. Pieminēja jau kunga māti Mariju, kas ir gaidīšanas māte. Raudzīsimies uz Jāni Kristītāju, redzēsim, kā vecās derības pravieši caur laikiem ir mudinājuši uz modrību, uz atbildību. Ir skaista un lakoniska lūkšana, ko mēs varam darīt par sevi, dienas laikā bieži atkārtojot: Nāc, Kungs, Jēzu, nāc! Teiksim to visi kopā, nāc, Kungs, Jēzu, nāc! Mēs to varam lūgt gan domājot par sevi, savu sirdi, mēs to varam lūgt mūsu ģimenēs, sabiedrībā un baznīcā ja mēs esam nodarbināti ar Kristus atnākšanu, tad var teikt, ka visas pārējās prioritātes ir savā vietā. Tad mēs arī paši skaidri redzam, ko Dievs gaida no katra no mums. Brāļamās Kristu, esam apņēmības pilni uzsākt šo skaisto liturģisko laiku, kas ir saistīts ar atgriešanos, ar eh, grēku nožēlu Agrāk vēsturiski arī šis laiks bija saistīts ar gavēni, ar gandarīšanas darbiem, ar tuvāk mīlestības un žēlsirdības kalpošanu. Un tas patiešām ir pamat attieksmes, kas ļauj mums satikt kungu, kas ļauj mums priecāties, esot kopā ar viņu un pasludināt, apliecināt viņu pasaulē. Brāļamās Kristu, lai kungs parāda mums savu žēlsirdību, viņš ir mūsu glābējs un pestītājs lai mums visiem ir svētīgs šis adventa laiks, gatavojoties Kristus atnākšanas svinībām, savu Kristu mūsu kungu. Āmen! Dargā draudzene, tagad piecelsimies, lai kopīgi apliecinātu mūsu ticību. Akadēmijas koris Latvijai palīdzēs mums, dziedāsim savā sirdīs un tādā veidā apliecināsim kungam savu ticību. Es ticu uz vienu Dievu. mīlestības un pateicības upuri Lūdzieties, draudzē, brāļi un māsas, lai Dievs visuvarenais stāvs pieņem šo manu un jūsu upuri, lai kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai viņa svētajai baznīcai. Mēs tevi lūdzam, kungs, pieņem šīs maizes un vīnu upur dāvanas, ko pats esi mums devis lai šis izlīguma upuris, ko tev nesam ar prieku, sagādā mums mūžīgu atpestīšanas augu caur Jēzu Kristu mūsu kungu. tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev debesu Tēvs, visuvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Viņš pirmo reizi kā pestītājs atnāca cilvēka miesā, izpildot to, ko bija solījis mūsu tēviem. Viņš atvēra mums ceļu uz Dieva valstību, lai tad, kad Viņš otrais atnāks savā godībā, mēs visi varētu saņemt kā dāvanu visu, ko tagad ticībā ceram un gaidām. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, priecīgām balsīm sakot un lūdzot. esi patiesi svēts, visas svētuma avots. Tāpēc mēs tevi lūdzām, dari svētas šīs dāvanas ar sava gara dvēsmu, lai tās mums top par mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Kad viņš labprātīgi atdevās ciešanām, viņš ņēma maizi, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. uzticības noslēpums. Mēs vēstīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc pieminēdami tava vienpiedzimušā dēla nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam tev, kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas biķeri un pateicamies, ka mums esi ļāvis stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un liec tai pieaugt mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu bīskapu Eduārdu, ar klātesošo bīskapu Andri un ar visiem garīdzniekiem Atceries arī mūsu brāļus, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem redzēt tavu vaigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs tevi lūdzām, lai kopā ar Svēto Dieva māti jauno Mariju, ar Svēto Jāzepu jaunos Marijas līgavaini, ar svētajiem apstuļiem un visiem svētajiem, kas tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu tevi teikt un slavēt caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, tev Dievam visvarenajam tēvam, svētā gara vienībā, ir visgods un slava visos mūžu mūžos. Amen! Uzklausot pestītāju vārdiem, viņa dievišķo likumu pildot, kā dieva bērni, svētā gara spēkā, paļāvībā lūksim sakot, mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunuma. Atpestī mūsu kungs no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju, Kungu Jēzu Kristu. Jo tev pieder valstība, tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apstuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dāvāju savu mieru. Raugies lūdzam nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgos saimēs savu mieru un vienību Mēs tevi lūdzām, tu kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen. Lai dievā miers ir ar jums vienmēr. Dievā. Kristus mīlestībā sniedziet viens otram miera un izlīguma zīmi. Mīlestība. dieva jārs, kas nes pasaules grēkus. Svetīgi tie, kurus Dievs ir aicinājis pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Kristus miesa, lai pasargā mani mūžīgai dzīvei. Lūksimies, Kungs, Dievs, tevi lūdzam, dari, lai bieža svētā komunija mums jau šai dzīvē liek ilgoties pēc debesu valstības un augsti vērtēt tavu žēlastību caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Pirms kā mēs saņemam svētību, vēlos pateikties Latvijas valsts akadēmiskajam korim. Viņi nebēg projām no mums, bet viņi pārģērbās, lai pēc nepilnas pusstundas būtu mūsu vidū un sniegtu ļoti skaistu, garīgu mūzikas koncertu. Tāpēc visi esat mīļi aicināti palikt, nesteigties, un vēl īpaši tāpēc, ka tagad tiks pasvētītas oblātes, kuras jūs kā ceļamaizi, kā svētību paņemsiet līdzi, noliksiet goda vietā un kopā ar adventu vainagu šī svētītā maize, vārds oblāta nozīmē upurmaize, upurdāvana, jums atgādinās par gaidāmiem svētkiem, par to, cik Kristus ir labs, cik viņa vārds ir svēts, cik viņa ir žēlastība liela. Un pēc tam, pēc šīs svētības, tiks arī lektoru kārtā iecelti, iesvētīti lektori šeit, kas ir sagatavojušies saņemt šo svētību. Par to parunāsim mazliet vēlāk. Paldies visiem radījuma arī Latvija klausītājiem, jūs iet vairāk kā klausītāji dievlūdzējiem, kas šodien šeit no Skaiskalnes svētnīcas bijāt kopā ar mums. Lai šī svētība mums ieved adventa laika atgriešanās ceļā, lai dara mūsu modrus, lai dara mūsu arī cerības eh, pilnus, kā Marija, kā kunga māte. Dievs kungs, lai ir ar jums! lai kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība kunga vārdā. Lai svētī jūs visu varenais un žālsirdīgais Dievs Tēvs un Dēls un svētais gars. Dieva žēlastībā, lai jūs pavadās. Lūdzu, apsēdieties daži vārdi pirms oblātu pasvētīšanas. Liels prieks redzot šo svētīto maizi, kas jau no apakstu laikiem ir skaista svētīga tradīcija, kā ienes svētību ne tikai mūsu ģimenēs, mājās, draugu lokā, bet arī dalīties ar maizi, kā mācekļi pastāvēja sadraudzībā, maizes laušanā, lūkšanā. Man prieks arī par prāvesta dāsnumu. Mums katram vienā paciņā ir desmit oblātes, lai ar kāpēc tas nav viena un tā pati. Es skaidrošu. Dažās draudzēs dod pēc, ja tā var teikt, skaita, bet e, jums šīs desmit oblātas ir kā uzdevums, kā misija, kā sūtība ne tikai pašiem baudīt, bet atrast arī cilvēkus, ģimenes, darba biedrus, ar kuriem lauž šīs oblātes un šo skaisto biblisko tradīciju arī ienest sabiedrībā, ienest draugu pulkā. Kad jūs esat Tezē kopienā Francijā, tad ir trīs veidi, kā jūs varat saņemt dieva žēlastību. Ir cilvēki, kas iet pie komunijas, ir cilvēki, kas e, saņem svētīto maizi, un arī cilvēki, kas lauž šo maizi, kas ir pasvētīta, lai parādītu izlīgumu, svētību, mieru. Tātad šī maize, kuru mēs tagad pasvētīsim, ir ir ar atgādinājums, jo Kristus pats ir sacījis, es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas to baudīs, tas dzīvos mūžīgi. Šī vēl nav konsekrēta maize, bet tā ir pasveitīta maize, kas kļūst par zīmi, līdzekli. Tu gribēji kaut ko piebilst? Nāc, atnāc. Un pie oblātiem katram arī būs iekšā līdzi visa Ziemassvētku advents laika programma, gan dievkalpojumi, gan koncerti un svētvakar, viss, kas notiek šeit skaistkalnas svētvietā, tas viss tur ir iekšā. Ja gadījumā jūs visu paņemsiet, es ceru pret lielu ziedojumu, tad, eh, ja kādam pietrūks, mums tūlīt atkal būs. Mēs vienkārši nespējam ražot, piedodiet. Pret atbildīgu ziedojumu neuztraucieties katru nākošo svētdienu un darbdienās jūs šīs oblātas varēsiet paņemt Bet eh, tā ir skaista tradīcija, ka kopā ar Kristus eh, adventa laika vainagiem mēs arī saņemam šo svētīto maizi. Tagad daži ievadvārdi pirms svētībām. Šodien svētīsim oblātes, ar kurām dalīsimies vigīlijas vakariņu sākumā. Oblāšu laušana vigīlijā vai Ziemassvētku laika posmā ir skaista un izteiksmīga bibliska tradīcija, kādu Latvijā ievērojams saskaņā ar ļoti senu tradīciju. Maize ir dieva radītāja dāvana un cilvēku roku darba auglis. Sežoties pie kopīga galda par zīmi vienībai un brālībai, dalāmies ar maizi un citiem ēdieniem. Ik gadus vigilijas vakara, vakariņu iesākumā laužam baltumaizu oblāti un izsakām cit citam vēlējumu. Teikt, mēs ar to arī viens otru svētījam, Mēs nesam šo svētību, kas nāk no kunga, kas nāk no dieva vārda, kas nāk no dieva caur baznīcu. Starp ģimenes locekļiem savstarpēji sacītie labie vārdi izsaka maizes laušanas žesta jēgu. Tie pauž, ka ilgojamies cit citam būt labi, kā maize ir laba, dzīvot saskaņā un vienībā, jo kopīgi ēdot maizi, kas cepta no daudziem labības graudiem, mēs paši kļūstam par izteiksmīgu zīmi tai kopībai, kas mūs gaida debesu valstībā. Oblāšu laušana atgādina, ka Dieva dēls mūsu labā ir kļuvis cilvēks un iedibinājis evaharistiju, kurā maize un vīns tiek pārvērsti Kristus miesā un asinīs, lai mūsu vienotu savstarpējā mīlestībā Tāpēc sevi slavēsim Dievu par maizes un evaharistijas dāvanu, kā arī lūgsim, lai Viņš svētī mūs un šīs oblātes, ko lauzīsim sākot jau no vigīlijas eh, laika, visu ziemas, Ziemassvētku, Kristus dzimšanas svētku laiku. Tagad piecelsimies Es esmu slavēts Dievs, visas pasaules kungs, jo pateicoties tavam dāsnumam, esam saņēmuši maizi kas ir zemes un cilvēku roku darba auglis. Tu mīlestībā sūtīji pasaulē savu vienpiedzimušo dēlu, kurš maizes zīmē dod mums savu miesu kā barību un nemirstības iesākumu. Viņa dzimšanas piemiņai mēs sēdīsimies pie kopīga galda un lauzīsim oblātes. Svētī mūs un šīs oblātes ar kurām dalīsimies saskaņā ar senu ieradumu, izsakot cit citam svētības vārdus. Piepildi mūsu sirdis ar laipnību, mīlestību un mieru, lai mēs ikdienas eh, rīcību apliecinātu to, ko izteiksim vārdos. Dari, lai mēs cit citam esam labi kā maize un reiz pulcējamies uz brālīgumu ielastu tavā valstībā Caur Jēzu Kristu mūsu Amen. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Tagad mirklīt varam apsēsties. Vēlos eh, biskupa Edvarda vārdā bez sveicieniem, ko viņš jums sūta, izteikt arī pateicību to darbu draudzē, ko prāvis sveic un arī Tie nav tikai mūri vai apkārtnes iekārtošana, bet tās ir cilvēku sirdis, kas šodien baltos tērpos ir pie altāra jūsu acu priekšā. Darbie kandidāti uz lektorātu, pirmkārt, varbūt tas jūs mazliet sarūktinās, bet šī svētība nav uz visu mūžu. Jūs zināt, ka klosteris iestājoties, neviens uzreiz par klosteru brāli vai māsu nepaliek ir posmi, ir etapi. Un tāpēc šī svētība jums tiek dota uz gadu, lai jūs turpinātu pilnveidotos, lai jūs saliktu nākošo, ja tā var teikt, posmu, un tad jūs saņemsiet šo svētību līdz galam. Tieši prāvests ir atbildīgs par jūsu par teikt, liecību, jūsu izvēlēm, jūsu ticības dzīvi. Un jūs paši, protams, esat atbildīgi, vai šī svētība tiks pagarināta. Jūs esat pirmā draudzene, kas tik lielā skaitā saņemat šādu lektora svētību. Ir divas tā saucamās mazās svētības. Tad, tad tie, kas tiek iesvētīti, nebūs sprediķotāji. Viņi nekļūst par, par, par garīdzniekiem vai pusgarīdzniekiem, bet viņi saņem misiju skaisti, izteiksmīgi, labi izprotot dieva tautas draudzes priekšā, lasīt svētos rakstus. Jums netiek dota pilnvara, lai jūs sludinātu vai sprediķotu. Tas ir diakona kalpojums, bet ļoti būtisks kalpojums ir rūpēties, lai dievāts tiek izprasts, labi sadzirdēts to, ko jūs šajos kursos apguvāt un iemācījāties. Šodien nemaldos, jūs esat 12, jūs esat tādā internacionālā sastāvā, un bez lektora svētības, mazās svētības, ir vēl arī akolīta svētība jūs šodien, kaldze? nu, es ceru, nav automātiski jābūt lektoram un akolītam, bet akolīts šis vārds ir saistīts ar kalpošanu pie altāra. Tātad, lai piemēram slimnīcās kapelāni, kas nav garīdznieki, varētu nest dievmaizīti, Kristus miesu pie slimajiem, cietumā, nebrīvas vietās, lai viņi varētu līdzdarboties un dalīt svēto komuniju. Tātad arī izējot attiecīgos kursus, Šie cilvēki var būt kā ārkārtēji, ārpus dievkalpojuma, svētās komunijas dalītāji. Un tāpēc e, tas stāv jums vēl priekšā, un arī šī svētība ir, tiek dota uz tādu noteiktu pārbaudes laiku. Kā jau sacīju, tas ir e, baznīcas lielākais prieks, ka cilvēki saka jā, un arī šodien jūs teiksiet jā vārdu prāvestam kas jūs izsauks šeit priekšā. Šodien jūs saņemsiet svētos rakstus. Vēlos jums dāvināt arī vēl mazu grāmatiņu mieram tuvu, kas ir ļoti efektīva, kas palīdz labāk saprast, lasot gan komentāru, lūkšanas, dzīvojot ar Dieva vārdu dien dienā. Un e, šodien jūs šo jāsakat baznīcai, kas jūs aicina, kas jums uzticās Un saņemot Dievu vārdu, jūs dzirdēsiet no biskupa šādus vārdus: saņem svēto rakstu grāmatu un uzticīgi nodot tālāk Dieva vārdu, lai ar vienu vairāk nostiprinātos tas cilvēka sirdī. Tad jūsu dzīve, jūsu kalpošana, jūsu talanti ir pakārtoti, lai Dieva vārds vairāk kļūtu klātesošs klausītāju sirdīs. Un tāpēc tur ir gan ielikās tehniski priekšnoteikumi, tur ir gan zināšanas teoloģiskas, tur gan arī jūsu dzīve, jūsu svētapšana, kas ir ietverta šajā svētībā. Tad eh, lūkšu, lai prāvests Andrejs tagad aicina priekšā lektora kandidātus. lai nāk klāt iesvētamie par lektoru kārtu un ah, lektoru kārtu Zigurds Kārkliņš. Juris Beikiņš. Kristīne Beitiņam. Aigars Trumeļkalns. Baiba Vecbišķenam. Anita Šteinam. Madara Mašinskam. Ioannis Mašinskis. Andris Zavilevskis. Ingus Vaivots. Rufus Diemba. tagad nosaukti vārdā, jums jāsaka viens, eh, viena attieksme, kas ir bibliska attieksme. Esmu klāt, pateiksim to visu kopā. Esmu klāt! Dārgā draudzene, brāļi, māsas Kristū, pazemīgi lūgsim Dievu Tēvu, lai viņš šiem lektora kandidātiem, kurus izraudzīs kalpojumam, labvēlētu svētīt un nostiprināt viņus uzticīgā kalpošanā savai baznīcai. Dievs visas gaismas un labuma avots, kas sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, dzīvības vārdu, lai viņš atklātu cilvēkiem tavu mīlestības noslēpumu. Labvēlējies svētīt šos mūsu brāļus un māsas, kas ir izraudzīti lektora kalpošanai Dod, lai viņi pastāvīgi apcerētu tavu vārdu, gan apzinātos, ka tam ir glābjošs spēks, lai spētu upurēties brāļu un māsu labā. To lūdzām caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen! Amen. Zigorda saņem svēto rakstu grāmatu un uzticīgi nodot tālāk Dieva vārdu, lai tas ir vien vairāk nostiprinātos cilvēka sirdīs. Āmen. Juri saņem svēto rakstu grāmatu un uzticīgi nodot tālāk Dieva vārdu, lai tas arvien vairāk nostiprinātos cilvēku sirdīs. Esmu klāt. Amen. Amen. Amen. Kristīne saņem svēto rakstu grāmatu un uzticīgi nodot to tālāk, nodot Dieva vārdu, lai tas arvien vairāk nostiprinātos cilvēka sirdī. Amen! Amen. Aigar saņem svēto rakstu grāmatu un uzticīgi nodod tālāk dieva vārdu, lai tas arvien vairāk nostiprinātos cilvēku sirdīs. Āmen. Baiba saņem svēto rakstu grāmatu un uzticīgi nodot tālāk Dieva vārdu, lai tas arvien vairāk nostiprinātos cilvēku sirdīs. Āmen. Anita saņem svēto rakstu grāmatu un uzticīgi nodod tālāk Dieva vārdu, lai tas arī nu vairāk nostiprinās ticīgo cilvēku sirdīs. Āmen. Āmen. Madara saņem svēto rakstu grāmatu, lai Dieva vārds arī nu vairāk nostiprinās cilvēku sirdīs. Āmen. ilgoni saņem svēto rakstu grāmatu, lai Dieva vārds ar vien vairāk nostiprinās cilvēku sirdīs. Āmen! Andri saņem svēto rakstu grāmatu, lai Dieva vārds nostiprinās ar vien vairāk cilvēku sirdīs. Āmen! Ingus saņem svēto rakstu grāmatu, lai Dievvvārds nostiprinās arvien vairāk cilvēku sirdīs. Amen! Rufus reçoit la parole de Dieu qu'il s'emprègne dans le cœur des hommes. Amen. Rufus ir no Kamerūnas. Ja? Jūs zināt, viņš ir šeit misionārs ar ģimeni, ar diviem bērniņiem. Man bija gods kristīt viņa jaunāko bērniņu. Arnold saņem svēto rakstu grāmatu, lai Dieva vārds nostiprinās cilvēku sirdīs. Amen. Tagad piecelsimies uz kopīgu lūgšanu, aizlūdzot par šiem jaunajiem lektoriem. Žēlsirdīgais Dievs, kas ar savu vienpiedzimušo dēlu ir dāvājis savai baznīcai, Dieva vārda kalpus, svētī mūsu brāļus un māsas, kas izraudzīti lektora kalpojumam, lai viņi vienmēr pārdomātu Dieva vārdu, tu apcerētu dienu un nakti un būtu tavā tūmā, un lai dalītos uzticīgi ar brāļiem un māsām, lai pieaugot ticībā un žēlastībā celtu tavu baznīcu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen! Varam apsēsties, eh, pirms kā prāvests saka dažus vārdus, vēlos arī pateikties jums par sagatavošanos darbu, vēlos arī katram no jums iedot mieram tuvu un arī tā dievmātes ikonu, jo dievmāte ir paraugs, viņa vienmēr ir ar Jēzu uz rokām. Un eh, Jēzu mēs redzam dzīvo Dieva vārdu. Pats Jēzus ir dzīvais Dieva vārds, lai uzlūkojot jūs atcerties šo žēlastības brīdi, Dievs neprasa neko pāri par jūsu spēkiem, bet šis aicinājums ir iepriecināms jums, lai šo prieku jūs nesiet tālāk, lai mīlestība uz baznīcu pieaug jūsos un lai pēc gada, izvērtējot jūsu kalpošanu, jūs varat spērt nākošo soli un eh, iesaistīties vēl vairāk baznīcas kalpošanā. Amen! Amen. se sluhou šance lai ir slavēts Jēzus Kristus. Paldies! Un vēlreiz vētrēni aplausu visiem tiem, kas ir šodien Dievam teikuši jā. Vēlos pēdējais pateikt visiem lielu, lielu paldies, kas mīlat šo vietu, kas priecājaties par šo vietu, kas ehm, lūdzaties par šo vietu, kas atbalstat šo vietu un kas arī ziedojat, lai šī vieta atkal atgūtu savu pirmatnējošo dievišķo skaistumu, kāds tas ir bijis jau vairāk kā pirms 300 gadiem. Kā jūs redzat, šobrīd baznīcā notiek lieli restaurācijas darbi un baznīcas interjers tiek atgriezts tajā gārā gaisotnē, kāds tas ir bijis pirms 300 gadiem. Nenoliedzami ir vēl vajadzīgi ļoti lieli līdzekļi, lai mēs varētu pabeigt pilnībā visu šo interjeru, sakārtot. Šajā nedēļā baznīca tiks uz laiku slēgta, jo rītdien ierodas pie mums vācu darbinieki, vācu grupa, kas baznīcu sagatavos, lai piedzītu pilnu ar gāzi un tādā veidā apstādinātu vienu pēdējo ienaidnieku, kas ir vairs palicis šajā baznīcā. Tas ir ķirmis. Kādreiz tie bija jumti, tie visi tecēja pamati, kas bija izskaloti, kapens, kas bija pilns ar ūdeni. Tagad tas viss ir veiksmīgi novērts. Pēdējais mūsu ienaidnieks ir palicis tikai vēl ķirmi. Un tāpēc šajā nedēļā arī plānojam, pateicoties valsts kultūras pieminiektu pārvaldes atbalstam, mēs šajā nedēļā plānojam atbrīvoties arī no pēdējā grauzē, kas ir šajā baznīcā. Un līdz ar to mēs varēsim strauji turpināt arī šo restaurācijas darbu, jo tad, kad ķirmi ir apstādināti, tad mēs varam arī mierīgi, mēs varam mierīgi turpināt šos darbus. Vēlreiz no visas sirds pateicos mūsu bīskapam Andrim Kravalim, arī mans kursabiedrs. kas vienmēr sirdī ir klātesošai vietai un kas līdzi seko visam tam, kas šeit notiek, kas mostas un kas atkal no jauna šeit atdzimst. Liels prieks, ka mēs varam atkal iesākt kādu skaistu jaunu mīlestības laiku, kā jau es vakar sprediķītāji iedevu pa bunģām, lai cilvēki saprotu, nu, ka nevairāk te nebūs tā, kā bija līdz vakardienai. Nu, tā eksistēšana, parazitēšana un tādā dzīvības vilkšana, viņi ir jāapstādina. Un tāpēc arī jums visiem klātesošiem šodien iedrošinu saprast, ka šis ir brīnišķīgs laiks, izaicinājuma laiks, laiks, kas mums ļauj piedzīvot un atpazīt sevī kaut ko vairāk. Un tāpēc novēlu arī sev un mums visiem šajā adventas laikā, lai šis nav kārtējais gaidīšanas laiks, bet šis ir laiks, kad es atklāju no jauna tās dāvanas, tās spējas un to lielo mīlestību, ko Dievs mums katrai ir ielicis un katra mūsu sirdī. Tāpēc vēlreiz no visas sirds gribu pateikties tiem, kas šeit kalpo, kas mani atbalsta, kas mani iedvesmo un kas ikdienas līdzās ir tajos darbos, ko jūs vismazāk spējat iedomāties, kas pamatā jau notiek šeit nakts laikā vai pa naktīm. Tā kā lai Dievs dod izturību visiem tiem, kas tajā visā ir iekšā un tiešām to visu dara ar sirdi. Šobrīd jums ļoti tuvu šodien varat baudīt šos divus brīnišķīgus svētos, kuri pēc jau dažām dienām pacelsies augšā altārī, un jūs vairs nekad viņus neredzēsiet tik īpaši kā šodien savā godībā šos abus svētos. Viens no viņiem ir svētais Ignacijas un mākslas vēsturnieks pateikt, kas ir otrs, kur viņš pazudis. Savērijas. Un šie ir abi brīnči, kas ir tikko atgriezušies arī no restaurācijas, un augšējā daļa, kā redzat, jau ir drīz nu, pie, pie stalažu ņemšanas nost. Tā kā procesi notiek, esmu pateicīgs, ka arī beidzot arī ārā mēs sakārtosim visus bruģus un celiņus, kas ir visi apkārt, un turpināsim darbus vairāk klosterī un arī pie baznīcas restaurācijas. Tas ir par saimniecisko daļu. Baznīca Skaiskalnē ir atvērta katru dienu no 6.00 rītā līdz vakar 12.00. Tā kā ceļinieki, kas dodaties vienmēr vai braucat, jūs zināt, ka šī vieta vienmēr jūs gaida, jo viņi šeit jūs ļoti mīl. Svētdienās dievkalpojumi, kā vienmēr, parasti pulkstenis 12. un darbdienās dievkalpojums Skaiskalnē vienmēr ir pulkstenis 18. nemainīgi kā ziemā, ziemas laikā, tā arī vasaras periodā.